Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Мијата сабота имавме едно убаво освежување со Оче наш, една многу драга, многу духовна и никогаш не застарена тема, за која што би требало почесто да се навракеме и да ја проучуваме во нашиот живот. Јас кажав, како епилог на беседата на пастор Фараго, дека еднаш порано во 2000 година бев многу благословен размислувајќи за, за таа тема, за Господовата молитва. Доживав еден голем духовен благослов, проучувајќи ја. Но помина доста време од, за да доживам повторно благослов на истата тема, а сепак мислам дека треба почесто да да се размислува за оче наш. Знаете, некогаш се велело дека, особено тоа го кажува професорите во училиште, дека некои работи треба да ги знаеме така добро како оче наш. И интересно што тоа го кажува дури и професори за време на комунизм, кога никој не знаеше за оче наш. Тоа така останало како, како некоја традиција, дека е нешто што сите Божем го знаат. Веројатно од времето кога се учеле веронаука по училиштите и кога уште од најмали нозе децата ја учеле молитвата Оче наш. Мегуто тоа не е никогаш застарена тема и навистина јас би сакал не би ми било здодевно да слушам проповеди на таа тема секоја сабота, значи да се повторува мијата сабота секоја сабота. Не би ми било здодевно. Мегуто ние мора да продолжиме со Евангелието според Јован, каде што прекинавме пред две саботи. Деветата глава ги проучивме до сега само првите три стиха, па сега ќе продолжиме од четвртиот Панатаму, значи Евангелие според Јован, деветата глава. Скоро година дена, откако започнавме во мај месец, мијатата година, со проучување на Евангелието по Јован. Значи, за година дена имаме цели 8 глави поминато и додека се навршат година дена, може би ќе имаме до крај деветата, може би делумно, Зашто ни треба година дена за 8-9 глави? Затоа што не сакаме Божјата реч да ја проучуваме површно не сакаме да ја прочуваме на брзина. Сакаме да ја прочуваме длабоко. Една од духовните пораки што ги кажа пастор Фараго на духовниот семинар за пастори и проповедници во неделата, беше дека еден и според, мислам дека ја цитираше Елена Вајд во прилог на тоа, најдобар метод за проучување на Библијата е да проучувате, да земете само еден стих и да размислувате за него. Замислите, каде би биле ако Евангелието по Јован го проучувавме секоја сабота, само по еден стих. Би биле уште поназад. Надали ќе бевме назад во нашето во, во благословот што произлегува. Духовниот благослов од таквото проучување. Се разбира не. Што се случува, значи, откако Христос им го дава на учениците оној славен одговор, ниту тој, ниту неговите родители изгрешија, што се родил слеп, туку се родил слеп за да се извршат Божјите дела врз него, Божјите дела, Божјето славно дело на исцелување врз овој слепороден човек. Не знам дали познавате некој што бил слепороден, значи што е слеп од не знам како изгледа да, да се биде во таква состојба, не знам како изгледа вие да, или јас воопшто да имате работа со таков човек. Мегутоа, очигледно, овој човек бил познат во Израел како таков, барем во Ерусалим, во Јудеја. Веројатно и тогаш тоа било некоја редкост. Може би имало многу слепи, но баш слепи од раѓање, може би и не било толку честа појава. Интересно е што, како продолжение на овој одговор во третиот стих, Исус кажува, јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е уште ден. Зашто настапува ног, кога неке може никој да работи. Интересно. Кои се делата што Исус ги вршел? За кои дела станува збор? Како прво, забележувате во четвртиот стих, Исус не вели, јас треба да ги вршам моите дела. Току што вели? Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати. Значи, јас треба да ги вршам татковите дела. Исус дошол во овој свет за да ги врши делата на неговиот Отец. Не да врши некој свој дела. Исус бал свој бизнис на оваа земја. Не мислам буквално на бизнис, за, за работка на пари, туку воопшто бал никаква своја работа на оваа земја. Нема никаков свој интерес на оваа земја. Освен Божијето дело. Значи, 100% неговото дело на оваа земја не било негово, туку било дело и интерес и волја на неговиот отец. Што значило додека е уште ден? Како да постои временско ограничување за вршењето на овие Божји дела – Како можеме да го разбереме ова? Што мислите за времето во кое што ние живееме, секој еден од вас? Дали ние живееме во некое време во кое што ќе биде ограничено, кое што е ограничено, кое што ќе истече? Живееме или не живееме? Дали живееме во, како да нема никакво ограничување временско? Со што сме се ограничени ние? Временски. Прво ограничени сме со смртта. Нашето време може да истече во секој момент, ако нашиот телесен или физички живот престане, а ние не знаеме кога, може да не стрефи во секој момент. И тука возраста воопшто не игра улога уште еден показател зашто е небитна возраста. Ако сте верници а, и постари од 30 години, со, воопшто е небитно колку сте стари. Ако сте верници, може да речете дека воопшто не сте стари. Ке живеете веќе, веќе имате живот веќе. Дори и за смртта, значи физичката или телесната смрт возраста не е битна. Умираат, гинат и многу млади луѓе. И слушнав дека во Бостон од трите жртви, едната, едното, едната жртва била 8 годишно дете. Значи, никој нема гаранција, како што обично велат луѓето, за некој млад човек или за некој многу млад, за некој дете или младинец, пред него е животот. Само ако сте верни на Господа пред вас е животот. Не постои никаква друга гаранција. Меѓутоа, со што бил ограничен Исус? Како тоа Исус бил временски ограничен? Божиот син за кого ниту смртта не е проблем. Кој што во самите тие дела, најславните од тие дела што ги вршел, Божиите, значи, на ова земја, било ослободување на затвореници, заробеници, на смртта биле делата на воскреснување на мртовци. Како тоа Исус бил ограничен? Како тоа неговиот ден можел да истече и да заврши? Проучувајќи го подлабоко Светото Писмо, ќе забележиме дека секој настан од Христовиот живот а особено секој побитен настан, и самиот период на неговиот живот на земјата, и посебно периодот на неговата јавна служба, биле однапред временски испланирани. Од каде го знаеме тоа? Значи, во самата Библија, во Стариот Завет, содржала пророќства што точно го кажуваат времето И еднаш го проучувавме тоа, проштата за 70 седмици во книгата на пророкот Данијел, точно времето на неговото доаѓање на земјата, времето на неговото крштевање, поточно времето на неговото распнување. Значи, тоа било временски испланирано. Зошто често пати во Евангелијата читаме, например, кога сакаа да стават рака врз него, да го фатат, да го уапсат, да го убијат. Сето тоа пропаднало зашто? Зато што се уште не дојде неговиот час. Зато што се уште не дојде неговото време. Зашто, зашто така пишуваат евангелистите? Се, тоа беше еден од елементите во Евангелието што многу ме фасцинираше кога првпат читав Библијата на 17 години. Се беше совршено испланирано во Христовиот живот дури и временски. Не постал нито еден ден во Христовиот живот кој што бил така утепан бадијала. Се било исполнето, се било испланирано и се било совршено исполнето според Божествениот план, според планот на Неговиот Отец. Замисле да живеете таков живот. Кај што нито еден ден не ви поминал бадијала. току се било совршено исполнето совршено исполнета програма која што му била дадена од неговиот Отец Небесен. Кога настапила ноките во Христовиот живот? Кога завршил тој ден? Очигледно, тогаш кога настапил неговиот час. Во Гециманија, по последната вечера со своите ученици, Христос бил уопсен и тогаш нито еден Божи ангел не интервенирал. И кога еден од неговите ученици сакал да интервенира, самиот Исус тоа го укорил и го спречил. Односно, тој не ни можел да интервенира, кој знае колку. Но, успел да исече само едно уво. Но Исус тоа го укорил. Велики, ако беше, ако требаше некој да интервенира, Јас имам на располагање не 12 ученици, туку 12 легии небесни ангели, че значи 12 по, по 5000 војници. Ама не смртни и грешни војници, туку совршените Божи војници, безсмртните ангели. Кога дошол неговиот час, временски кога била исполнета Христовата мисија, сега треба да помине низ на големото искушение, страдањето на крстот, да ја плати казната за нашиот греф и во сето тоа да издржи до крај и под товарот на најголемите и најтешките провокации што му биле упатувани дури и кога висел на крстот пред да издивне. Кога Христос починал на крстот, неговата мисија била завршена, неговата борба, неговата програма била завршена, неговото време било завршено и од тогаш требало да се почека сега чисто како триумфална формалност, како кога, кога трката е завршена и на победниците сега треба се чека часот кога треба да им се додели слава, венец, медалја. Се чекало денот кога требал да воскреснат мртвите, бидеќи и тоа било испланирано, точно денот, утредента по саботата, како што пиша во Моисеевиот закон, кога се принесувал првиот сноп по Пасха. Сето тоа било испланирано во Христовиот живот, Меѓутоа, борбата, искушенијата, сето тоа завршило со крстот. Тогаш денот завршил. Настапила ногта која што за Христа била многу кратка, во трајање само на еден саботен ден, и делумно дел од ногта после тоа, до воскресението рано се бајле во првиот ден од седмицата. По петот стих вели, додека сум во светот, јас сум светлина на светот. Да ги запазиме овие зборови. Кога е Исус светлина на светот? Додека е Тој во светот. Значи, откако Христос не е во светот, дали е Тој светлина во светот? Што представува светлината во овој случај? Што е тоа што свети? Што е тоа што светело кога додека Исус бил во светот? Светела Божијата слава, светлината се состоела во Божијата слава, манифестирана преку Христовите дела на земјата. И сега, постои ли светлина за овој свет откако Исус не е во светот? Дали постои некаква светлина во овој свет, откако Исус не е во светот? Што му рекол додека сум во светот, јас сум светлина на светот. Е тогаш после него, откако не е во светот, која е Божијата светлина на овој свет? Ако Божијата светлина на овој свет, додека Исус бил во него, била славата на Божјите дела што Исус ги вршал, тога што може да биде Божјата светлина во овој свет, кога Исус не е во него? Божите дела, што Светиот Дух ги врши, а како ги врши Светиот Дух? Божите дела, преку кого ги врши кога Исус не е во светот? преку неговите ученици. И што им кажал Исус на своите ученици? Уште во синоптичките евангелија, вие сте светлината на светот. Не се става светило внатре во ормар, во шифонјер, во долап, во што ли уште не може да наведеме. <laughs> Туку ако веќе се пали светило, се пали за да ја осветли собата и сите што се во домот. Не се пали за да се крие. И во продолжение, така да ги видат луѓето, што? Вашите добри дела и да, и да го прослават вашиот Отец Небесен. Значи, светлината представуваат Божиите дела, бидејќи добрите дела не се наши дела. Ние, бидејќи зли, како што е речено во Еремија, можеме да произведуваме само зли дела. Но кој може да прави добри дела? Само оливо кога живее Светиот Дух. Како што живеел во Христа то дека бил во овој свет. И сега од шестиот стих натаму читаме што Исус конкретно направил со слепородениот. После овие теолошки зборови во четвртиот и петиот стих ни се вели што го рече тоа плукна на земја. Може да се замисля како Исус плука на земја. Сте видели човек да плука? Вие сами сте плукнале некојаш во животот, верно, предпоставувам. Дали е пријатна работа да гледате како човек плука? Друг човек, може би пријатно вие да плукнете. <laughs> кога, кога имате потреба да се искашлете особено. Но, дали е пријатно да гледате како друг плука? Може би е малку по пристојно, отколку да гледате како некој уринира. Случајно и тоа денес може да се види од време на време. Непријатна, нехигиенска, не, некултурна се смета за некултурна работа. Да, денеска и казнило <laughs> во Република Македонија. Исус плукнал. И тоа, за да направи кал, па за двете очи да ја направи, веројатно била некоја голема плунка. Пукна на земја, направи кал со плунката и ги намачка со неја очите на слепиот. Колку е ова хигиенски, културно, пристојно. Со вашата плунка ги мачкате очите на друг човек. Дали би сакали Исус тоа вам да ви го направи? А пази, не знаете дека е тоа Иисус? Дори ако не сте знаели, да не знаете дека постоел ваков случај во Библијата. Значи, од севте, не знаете дека Иисус е во прави, дека Божиот син го прави тоа. Не, обич, мислите обичен човек, обичен човек пред вас го прави тоа. Плука на земја. Што би помисли ако некој непознат човек плука на земја, прави кал со неговата плунка и ви ги мачка очите? Значи, Исус направил нешто што изгледало понижувачки за човекот. Токму во стилот, ако си слеп, може да те понижуваат на разни начин. Можело лесно да се протолкува случајот како како еден вид зафркавање на слепиот, затоа што е слеп. Понижување, подбивање со слепиот. Може би некој така може да го протолкува Христовото дело и да го, да го смета за таков. Мегуто Исус кога го направил тоа, му рече, отиди и измеј се, значи прво го извалкал, па му вели, отиди и измеј се во бањата Силоам, што значи испратен. Тој отиде, се изми и дојде каков? Тука се потребува една глаголска именка во изворниот текст. Дојде гледајки. Меѓутоа, се секјавате на четвртата глава? Господе, кажи само збор, ќе одзреви мојот слуга, кој што е неколку километри далеко дома. Дали Исус имал потреба од плунки, од кал, од валкање Прво он го извалкал човекот, а после му вели оди изми се. Знаете каде се наоѓала бањата Силон? Човекот требал да помине неколку улици низ градот, така слеп, и со намачкани очи, со плунка и кал. Да стигне, веројатно треба да се распрашува каде е бањата Силон. Тоа било труд, тоа не било едноставна работа. Да стигне до бањата Силоам, што значи испратен, да се измие и дури тогаш да прогледа. Зошто имало потреба од сето тоа? Зарем не можел Исус веднаш да го излекува, да го исцели со, со збор? Или како во случајот со паралитикот во петата глава, кај Витезда, да го праша само, сагаш ли да оздравиш? Сагаш ли да прогледаш? иако човекот покаже вера, да прогледа веднаш. Зошто имало потреба од сето ова? Видите, парализираниот на кој начин покажал вера? Се секјавате? Во петата глава? На кој начин покажал вера? Се обидел да стане. Значи, неговиот удел во сето тоа со што покажал вера во Христовите во зборови, неговата заповед да стане, е што се обидел да стане. Иако пред тоа 38 години мускулите му биле мртви, тој се обидел да стане на Христова заповед. И со тоа покажал вера. Зошто слепороденијов требал да помине низ цела оваа гњаважа, за да прогледа? бидеќи на тој начин, тоа бил начинот на кој што тој покажал вера. Како би можел да реагира некој неверник? Како прво, тој би можел да го испцуе Христа, како некој што него го понижува. Бегај од мене, што ми правиш? Што ме валкаш? Можело така да се изреагира? можело. Или ако бил некој по природа погмирен и кроток човек, па башка и слеп, можел да рече, ех, овој се зафркава со мене, глупост, сега ја кидам да се измијам, па ќе прогледа. Може би нема да реагирал со негодување, како во првиот случај, што го споменав, туку Едноставно, не би ни отешал до бањата. Не би се ни потрудил да ја најде. Но сето тоа било начин на искажување вера. Тоа што човекот слеп со намачкани очи, испрљани очи, да речеме по наше, и тој испрљани со тугја човечка плунка и кал, се пробивал по разни улици низ градот за да ја најде бањата сила, покажува дека тој верувал на Христовите зборови. На чии зборови верувал? Исус не му се представил на него, јас сум Божиот син, што дојдов да те излечам. Тој поверувал на зборовите на некој човек, што тоа му го рекол. Тој не го познал тој човек, тој никогаш не го видел тој човек. Никогаш не видел никој човек, никого пред тоа на оваа земја. Веројатно, можеме да си предпоставиме каква била ситуацијата на слепородениот. Човек кој што се фаќа и би се фател за најмала сламка, за најмала шанса, за најмала надеж да прогледа. Дори ако треба да помене и низ понижување, и низ ова гњаважа, Тој тоа го направил со вера. Тоа покажува, од друга страна, дека имал голема желба да прогледа. Повторно, како во случајот со предходните исцелувања. Исус нема да направи ништо во нашиот живот, ако ние не само не сакаме тоа да се случи, туку ако ние не сакаме доволно доволно силно не сакаме тоа да се случи. Ако сме ние рамнодушни за тоа, може би сме заинтересирани, ама не силно. Може би сме гладни и жедни за Божјата правда, ама не многу. Не онака гладни и онака жедни, како што биле гладни и жедни луѓето во Христово време. Ние денес не знаеме што е тоа глад, и не знаеме што е таа жет. Кога ние би знаеле што е тоа глад, како што луѓето биле гладни во Христово време, има поголемиот дел од човечката историја, повеќето луѓе. И како што луѓето биле, особено таму, жедни, особено во сушниот период од годината, како што тогаш тие биле жедни, Тоди тоа што сватиме колку многу треба да ја сакаме Божијата праведност, за да таа се случи и за да, за да таа прави чуда во нашиот живот. А зашто тоа не се случува, или се случува многу малку и во нашиот живот, и во животот на целата денешна Лаодикеја, Затоа што Лаодикеја е задоволна со својата состојба. Лаодикеја не чувствува глад, не чувствува жет, не чувствува потреба за Божјата сила. Затоа и не се гледа Божјата сила. Затоа не свети нашата светилка онака силно, како што би требало. Ние сме задоволни со нашата состојба. Може би не сме, може би сме малку гладни и жедни, сакаме нешто повеќе, ама недоволно силно. Не сме доволно гладни, не сме многу гладни, не сме многу жедни. Се скајате на оние Христови зборови, влезете низ тесната врата, зашто ви велам мнозина, што? Ке сакаат да влезат. И не ке можа. Исус зборува за луѓе кои што сакале да бидат негови следбеници, кои што сакале да појдат по неговиот пат, но не можеле да го изодат до крајот. Сакале, не дека не сакале, ама не можат вели. Постои некој проблем кој што е посилен од што? Посилен од нивниот интерес. Сакале, ама не сакале многу, не сакале доволно не биле решени на секоја жртва. Може би биле спремни за некои жртви, но не за сите жртви, што ги чекале на господовиот пат. Постои символика во името на бањата, силоам, што значи испратен, Божите дела може да се случат во нашиот живот или врз нас, или преку нас во животот на други луѓе, само ако некој е испратен. Не од некој што е самонаречен, испратен е спротивно од самонаречен. Дали знаете што значи зборот апостол? Апостолос од грчки. Испратен. Истото што и еврејскиот збор Малак, од тука доаѓа Малаки, името на пророкот Малахија, испратен. Тоа не да се помеша со зборот мелек, што значи крал или цар. Ако не сте испратени, значи ако не ве пратил Бог, Божи дела, неговите дела, нема да се случуваат ниту во вас, ниту преку вас. Ако сум само наречен, било што, исцелител, учител, проповедник, само наречен, можам да правам само мој дела или делата на непријателот. Лажни чуда. Ако се веќе некој големо чудо. Но Божи дела ке се случуваат само кај оние што се испратени. Испратени од кого? од Бога, од они што ги пратил. Осми стих ни вели, а соседите и оние што порано го беа гледале како слеп, рекоа, зар не е овој што седеше и питаше? Едни велеа, тој е, а други личи на него. Зашто личи? Веројатно било непообичајно истата фаца, ама со здрав вид. изгледало поинако. Тој пак зборуваше и јасум, да побие секаков сомнеш. Потврдуваше дека е он, како и можел да молчи или да биде рамнодушен последно вакво дело, последно вакво чудо. И со се логично следува прашањата. Тогаш го прашува, како ти се отворија очите? Тој одговори рече, еден човек кој се вика Исус, или веројатно кажало Јешуа, во оригинал, направи кал. Не, се сраме да, да го каже она што изгледало некултурно и понижувачки за него. <coughs> направи кал, ми ги намачка очите и ми рече, отиде во бањата Силуам и изми се. Отидов се измив и прогледав. Не се срами да ги каже понижувачките елементи во процесот на неговото исцелување, затоа што се радува, затоа што е пресрекен, затоа што е исцелен. И 12 стих вели, со кого ќе прекинеме, така завршува и одсекот во ревидираниот превод на деветата глава. Пак го праша каде е тој Кој? Човекот што се вика Исус. А тој рече, не знам. Имаме една сличност со паралитикот од Витезда. Поточно сега веќе исцелениот од Витезда. Исус некако се загубил веднаш после исцелувањето и самиот, самиот исцелен, не знаел каде тој веќе се наоѓа. Сега и слепородениот, кој што веќе бил исцелен и прогледал, на прашањето каде е тој човек што те исцели, не знаел. Веројатно кога се вратил, се вратил гледајки, но Исус повеќе не бил таму. Исус нема потреба да биде таму. Зошто? Затоа што Исус не ја барал својата слава. Не чекал него да му се ракоплеска за ова големо чудо. Бидеќи пред исцелувањето што рекол? За да се јават делата Божји, не делата мој, делата Божји врз него. Исус работел за Божја слава, не за своја слава. Затоа немал потреба да се задржува на тоа место, да биде таму, кога исцелениот ќе се врати гледајки. Исцелениот сам по себе, со самото тоа што ќе сведочи за Божјата сила, што го исцелила, ќе го слави Бога. Се разбира, Исус знаел дека и вниманието ќе биде насочено кон Него, а со тоа и зависта, омразата, непријателството кон него. И тоа било една додатна причина зашто не сакал да биде во преден план. Зашто сакал да се повлече од тоа место уште пред човекот да се врати гледајќи. Што се случува понатаму со човекот? И останатиот дел од настанот од приказнава ќе продолжиме ќе оставиме за другата сабота ако Господа да живот и здрави. Како сега реагира верскиот естаблишмент? Како реагираат верските водачи и учените теолози на овој настан, на ова Божјо дело, на ова Божјо чудо што Исус го извршил? Постои тука една голема сличност со настанот од Витезда, а тоа е што и двете чуда се случиле кога? Во саботен ден. Реприза на Витезда, но со малку поинакви детали. Нека ме фала и слава на Господа.